Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз алдыңғы сабақтарымызда түрік тілінің кейбір грамматикалық ерекшеліктеріне тоқталып етістіктердің шақтарын үйренген болатынбыз Бүгінгі сабақта болса, грамматика қағидаларын қарапайым сөйлемдер арқылы нығайтамыз. Енді көктемге байланысты мәтінді мұқият тыңдап, түркше сөйлем құру қабілетімізді жетілдіруге тырысайық. İlkbahar bence yılın en güzel mevsimi. İlkbaharda yerdeki buzlar eriyor, tabiat canlanıyor. Ağaçlar çiçek açıyor, kuşlar her tarafta ötüşüyor. Nevruz Bayramı da ilkbaharda. Bu mevsimde kışlık giysilerimizi çıkarıyoruz. Daha ince giysiler giyiyoruz. Көктем менің ойымша жылдың ең жақсы маусымы. Көктемде мұздар ериді, табиғат жанданады, ағаштар бүршік жарады, құстар сайрай бастайды. Наурыз мерекесі де көктемде осы маусымда қыстық киімдерімізді шешеміз жұқалау киім киеміз қадірменді тыңдаушылар түрікше мәтін мен аудармасын тыңдадыңыздар көрген боларсыздар сөйлемдерде қолданылған етістіктердің көбі осы шақта мәтінді қайтадан тыңдаймыз бірақ бұдан бұрын мәтіндегі кейбір жаңа сөздердің мағыналарына назар аударайық ел жыл буз мұз табиат табиғат ағач ағаш чечек гүл гисі киім Ерімек. еру ер жер ардақты тыңдаушылар енді қалам мен қағазыңызды дайындап мәтінді қайтадан тыңдағаннан кейін жаңа сөйлем құруға тырысыңыздар İlkbahar bence yılın en güzel mevsimi. İlkbaharda yerdeki buzlar eriyor, tabiat canlanıyor. Ağaçlar çiçek açıyor, kuşlar her tarafta ötüşüyor. Nevruz bayramı da ilkbaharda. Bu mevsimde kışlık giysilerimizi çıkarıyoruz. Daha ince giysiler giyiyoruz. Көктем менің ойымша жылдың ең жақсы маусымы. көктемде мұздар ериді табиғат жанданады ағаштар бүршік жарады құстар сайрай бастайды наурыз мерекесі де көктемде осы маусымда қыстық киімдерімізді шешеміз жұқалау киім киеміз ардақты тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта жаңа бір тақырыппен сіздермен қайтадан бас қосамыз кездескенше қошча қалың Türkçe öğrenemiz.